Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Rīt, labi rīt, rādījumi arī klausītāji šeit es, priesteris Jānis, un šajā dienas katehēzē turpinam pārdomāt par baznīcu sociālo mācību un iesākto tēmu par cilvēku un cilvēku vietu, um, ja tā varētu tiek, Dieva iecerētajā uh, pestīšanas plānā, uz kā arī tiek balstīta visa baznīcas mācība. Mēs jau nedaudz pārdomājam par to, ka um, trīsvienīgais dievs, mīlestības dievs ir tas, kas mūs, mūs arī aicina pārveidot uh, šo, ja tā var teikt, pasauli, uh, balstoties uz, uz atklāsmu, uz evaņģēlī patiesību, un šodien turpinam pārdomāt par šiem evaņģēliskajiem, jeb teoloģiskajiem pamatiem baznīca sociālajā mācībā, īpaši, protams, pievēršoties tieši cilvēkam un kāda tad loma, ja tā varētu teikt, um, jeb kā šeit, šajā baznīca sociālās mācības kompendijā tiek rakstīts, cilvēka persona Dieva iecerētajā Dieva mīlestības iecerē. Eh, citiem vārdiem, kāds ir, eh, kāda ir cilvēka loma, vismaz es tā to pārdēvēju eh, šajā iecerē, Dievi iecerē. Un, un turpinam lasīt un pārdomāt, bet radumi arī klausītāji, arī tu es aicināts iesaistīties šajā katehēzē gan ar saviem jautājumiem, gan varbūt tās arī ar saviem dzīves piemēriem un stāstiem, kas varētu palīdzēt varbūt tās uh, Eh, no citādiem aspektiem pārdomāt eh, šo mācību, iedziļināties un izprast eh, dziļāk. Telefonu numuri, lai mūs sasniegtu, lai mani sasniegtu šeit, šajā studijā šodien, šorīt ir 2 66 77 272, gadījumā, ja vēlaties rakstīt īziņas, bet, ja zvanīt, tad 679 69 131. Šodien turpinam lasīt un pārdomāt, un uh, nākošā tēma, īsā uh, apakštēma, uh, ko mm, gribas pieteikt šeit, uh, ir uh, kristī, kristīgā visu cilvēku un visa cilvēka pestīšana. Tieši tā, tā ir pamat uh, atziņa un doma, uh, kas mums tiek piedāvāta uh, šeit baznīca sociālajā mācībā, un gribu arī nolasīt pestīšana ir paredzēta visiem cilvēkiem un visam cilvēkam, nevis kādai atsevišķai daļai, nevis uh, tikai uh, manai garīgajai dzīvei, vai ne sadalot un nošķirot un, un, un padarot cilvēku tādu uh, sašķeltu, sadrumstalotu, bet gan gluži otrādi. Uh, dieva pestīšana tiek piedāvāta ikvienam, uh, un, un visam cilvēkam kopumā. Ko tas nozīmē? Šeit tiek teikts, tā ir vispārēja un visaptveroša pestīšana. Tā attiecas uz cilvēku personu visos tās aspektos – personiskajā un sociālajā, garīgajā un fiziskajā, vēsturiskajā un transcendentālajā. Tāpēc, ka viss, kas radīts, ir labs un Dieva gribēts, un tāpēc, ka Dieva dēls ir kļuvis par vienu no mums – Tālāk raksts šajā dokumentā, uzsverot to, eh, ka cilvēkā pestīšana vispirmām kārtām, kā jau es minēju, eh, ir visiem paredzēta un turklāt visaptveroša, eh, ne, neizdalot kaut kādu noteiktu atsevišķu cilvēku dzīves jomu, bet tiešām ikvienā cilvēka dzīves aspektā jomā, dimensijā, nu vienalga, kā mēs to uh, noformulētu, ka Dievs grib mūs pilnībā uh, pestīt, glābt, uh, mūs atjaunot arī, ar par atjaunotni mēs tūdaļ arī lasīsim, bet, uh, bet kad kopumā, kā cilvēkus un kā sabiedrību kopumā viņš vēlas mūs visus atjaunot. Manuprāt, tā ir ļoti spēcīga vēsts. Kādēļ spēcīga, jo uh, dažu brīdi mēdzam saskarties ar eh, tādu realitāti, par kuru, jāsaka, jau vairāk reizi esmu minējis, ka mēs mīlam sadalīt un nošķirt un, un, un kaut kādā veidā <clears throat> tā kā pierakstīt noteiktas lietas noteiktām dzīves jomām un manuprāt, manuprāt dažreiz arī ticība tiek eh, nošķirta no tādas vispār cilvēciskās dzīves, uh, kas nav, manuprāt, pareizi un, un kas eh, pat izkropļo, es teiktu, ar ticīga cilvēka dzīves ceļu. Jo ticībai ir jābūt, kā mēs arī šeit lasām, jābūt pamatam, uz kā mēs būvējam visu pārējo mūsu dzīvi, mūsu eh, darbību, mūsu, nezinu, eksistenci, eh, būšanu sabiedrībā. Un ticība varētu pārfrāzēt un teikt, teoloģiskajam pamatam ir jābūt uh, eh, ielaktam labam, lai varētu tiešām arī mm, nu, pilnvērtīga attīstība uh, notikt. Uh, un turklāt visdažādākajās jomās, kā arī šeit tika uh, uzskaitītas, es domāju, ka tās varētu izvērst ne, ne tikai garīgajā, kā uh, tā ir tā mana kritika, ne tikai garīgajā uh, jomā, kad eh, ir noteikti kaut kāda atsevišķa joma, mm, es tā varbūt tās sarkastiski vai, vai eh, ar tādu skepsi, ka nav tā, ka eh, garīgā joma tā būtu tā, ko es pavadu svētdienās aizejot uz baznīcu. Uh, un labākajā gadījumā aizējot uz baznīcu, nevis vienkārši ieslēdzot YouTube vai Facebook vai, vai kādus citus līdzekļus, lai uz dīvāna noklausītos svētumis, bet aizējot vai nekad. Tā, tā lūk tad ir tā garīgā joma, kur nu man ir vajadzība pēc atgriešanās, jo nepietiekoši daudz es lūdzos vai nepietiekoši labi un fokusēti to daru. Nē, tas, tas nav tikai šādā veidā skatīšanās bet uh, tiešām visaptveroši arī fiziskajā uh, um, izpratnē cilvēku vēlas mūs pestīt. Arī mēs svētajos rakstos lasām, ka pestīta tiks visa radība un visa radība augst pēc šīs pestīšanas, un lai arī mēs savā ziņā, jāsaka tā, nezinām, kā tas izskatīsies, zinām, ka tā būs pilnīgi cita kvalitāte dzīves eksistences kvalitāte, kas mums tiks arī e, piešķirta. Un gan personiskajā līmenī šī pestīšana tiek e, piedāvāta, kā arī sociālajā līmenī, kad tas, e, kas, manuprāt, bieži notiek sabiedrībā, ir, kad ticība ir tava personīgā lieta. Un, un to nekādā gadījumā nedrīkst jaukt uh, ar sabiedrisko, ar sociālo, ar uh, ar uh, publisko uh, dzīves jomu, kad mēs, mēs savu ticību varam praktizēt tikai uh, privāti, uh, savā mājā, savā istabā, vai aizejot uz baznīcu, vai kādi citādi, bet slēpti, nevis uh, atklāti, vai ne? bet tā tas nebūtu uh, nav. Nu, pat kā bija Jēzus marš, manuprāt, ļoti um, iespaidīga uh, pirmā tāda, <laughs> tāda akcija uh, pie mums Rīgā, vai ne? Bet uh, arī, arī, arī šādā veidā mm, var paust uh, savu ticību, bet tam nav jābūt, jāpaliek tikai akciju veidā, tikai tāda um, maršu uh, veidā, tikai tādu um, atsevišķu publisku gadījumu svētku uh, uh, notikumam, vai tas būtu Jēzus marš, vai agloni svētki, vai krustaceļš pirms lieldienām un tādas lietas, vai ne? Bet, uh, bet kad mūsu, mūsu arī šī ticības dzīve, garīgā dzīve, personīgā dzīve ir caurstrāvot ar, ar, ar Dievu, un, protams, tā atstāja iespaidu arī uz mūsu attiecībām ar visu uh, pārējo eh, pasauli, un kad arī šajās sociālajās attiecībās eh, svērā, ja tā varētu teikt, laukā, Kristus vēlas eh, nest pestīšanas vēsti un ar tiešām glābt mūs. Un man, man šķiet, tas ir, tam ir tā pamazītiņam jāienāk mūsos. Jāienāk mūsos un, un jāpārveido mūs. Uh, Uzreiz laikam arī jāmin, ka tas nenozīmē, ka mums jābūt kaut kādā ziņā naibiem vai radikāliem vai um, nu, ekstrēmistiem, <laughs> vai ne? Nebūt, ne. Manuprāt, viena no lielākajām kristietības tādām veistīm un, un pārliecinošākajām veistīm būtu, ja tu esi normāls cilvēks. Uh, normāls, veselīgs cilvēks, kurš uh, dara savas lietas, kas ir jādara, ehm, ja ģimenes cilvēks, tad eh, ģimenes cilvēks ar, ar visu, ko tas ietver, eh, profesionāli savā jomā, kur, kur nu kurais strādā un darbojas, un, un vienkārši ir normāls cilvēks. Es domāju, tā normalitāte ir tas, kas mums arī bieži vien iztrūks, un man šķiet arī ļoti daudzi ehm, mūsu jāsaka tā, garīgie līderi arī Latvijā, tai skaitā runā par to, ka jābūt ir vienkārši arī normālam cilvēkam. Ticība tevi nepadara par dīvaini vai e, kaut kādā ziņā, e, ja, ja kaut kādā ziņā īpašu, e, nu, jābūt vienkārši normālam, veselīgam cilvēkam, un tā būs pati lielākā liecība un vēsts, un tad ar mēs varēsim redzēt, kā tad tā ticība ietekmē mūs, <clears throat> bet dažreiz var, vai tas ir eh, tikko kļūstot par kristiešiem vai ciešanu rezultātā vai vēl kaut kādu iemeslu dēļ, eh, bieži vien mēs redzam ir ļoti, nu tādi mēģinājumi kaut kā pārspīlēti un mākslīgi samocīti eh, būt ticīgam vai kristīgam cilvēkam un, un tā tādā kontr liecība drīzāk bieži vien sanāk nekā, nekā autentiska tāda tiešām pārliecinoša vēsts. Jā, bet nu, tā ir tikai mana tāda, eh, kā teikt, kritika un, un šajā kontekstā, kad eh, tiek teikts, ka pestīšana, eh, ka tai jānāk pār visiem cilvēkiem un visaptvaroši visādās jomās un kad mm, tam ir jāatstāja iespaidu uz mūsu dzīvi. Tālūk. Bet, eh, <clears throat> lasot tālāk, pestīšanu, ko Dievs dāvā saviem bērniem, prasa, lai viņi no brīvas gribas dotu atbildi un piekrišanu. Eh, tātad šī brīvā griba un piekrišana netiek nekādā ziņā eh, <clears throat> uzspiesta, bet tā tiek sagaidīta. Dievs piedāvā pestīšanu ar ļoti burtiski sūtot savu dāru Jēzu pasaulē, un jautājums ir, vai es pieņemu, ka viņš ir tā pestīšanas vēsts, tā pestīšanas persona, kas um, var uh, glābt mūs. Ja tas tā ir, tad mums ir arī, nu, es pat gribētu teikt tā, aktīvi ir jāatbild uz to, uh, um, ne, ne tā kaut kā pasīvi. Un, un ar aktīvu atbildēšanu es tiešām burtiski arī domāju, kad, uh, kad tas maina kaut ko mūsu ikdienas dzīvē. Nu, nu, viena lieta, par ko jau kādu laiku es domāju, ir par to, ka, nu, lai mēs nekļūtu par tādiem divāna kristiešiem, kuri uh, sēžam uh, savā mājas ērtībā, dzeram kafiju vai teju vai kas, ko grib tur dzert, un, un, un tad nu, mēs uzdodamies par morāles tiesnešiem visam, kas notiek pasaulē, paši nemaz nevēloties iesaistīties tajā. Bet nē, mēs esam aicināti brīvi atbildēt uz šo aicinājumu un arī iesaistīties – tajā Dieva radītajā pasaulē, ko, nu, pat kā dzirdējām, Dievs ir uh, gribējis un radījis labu, uh, un, nu, jā, iesaistīties tajā, nebūt, e, nebūt nepalikt pasīviem un, un, un, un tādiem neieinteresētiem, bet gluži otrādi, izrādīt šo interesi un iesaistīties, lai uh, nestu, pa, nu, lai līdzdarboties, līdzdarbotos šai pestīšanai, ko, uz ko kungs arī mūs aicina. Tālūk, saiknes starp attiecībām ar Dievu, uz kurām personas aicinātas un attīstību tuvākajā, m, tuvākajā m, nākotnē padara šīs attiecības m, nesarauj, nesaraujamas. No nu, šeit man šķiet tā diezgan uh, sarežģīti noformulēts, bet uh, <clears throat> pārfrāzējot gribas teikt tā, ka tās attiecības, kuras mēs veidojam ar Dievu, um, ir arī tās, kuras ietekmē to, kādā veidā mēs konkrētajā vēsturiskajā situācijā uh, darbojamies vai ne? Tātad no vienas puses, teiksim tā, mūsu ticības dzīve, bet šī ticības dzīve, tas, ko jau vairāk kārtēji un nepārtraukti izceļu, ir tā, kas arī veido mūsu izpratni par lietām un, un nosaka ar mūsu eh, rīcības eh, modeļus, arī uzvedību, citiem vārdiem sakot. Un tās nav saraujamas, nevar eh, nošķirt uh, tas būtu tas pats, ko e, citvietē e, evaņģēlijos jau teica, parāda man ticību bezdarbiem, es parādīšu ticību darbos. Nu, ja tev ir ticība, tad tā var būt tikai darbos. E, ticība ir citi, teikt, tāds darbības vārds un parādi šo savu ticību darbos. Tas ir tas, par ko arī šeit e, baznīca sociālā mācībā tiek runāts ne, un uzsvērts, ka uh, manai lūkšanā dzīvei un garīgajai dzīvei, manai ticības dzīvei, praksēm ir jābūt cieši uh, saistītām arī ar uh, manu uh, izdzīvošanu to, kā es izdzīvoju uh, fiziski uh, savu ticību tai vietā un tajā situācijā, kurā nu es esmu, uh, kurā un Dievs mani ir sūtījis, ielicis un, un esmu. Tātad, jā, un par šo saikni vēstī pats Jēzus Kristus e, un viņa mācība, e, kas saka, paklausot tēva gribai un mīlot brāļus un māsas, e, mēs esam aicināti ievērot augstāko bausli, un kurš ir, pieļau, ka jūs jau labi zinat, uh, mīli kungu savu dievu no visas sirds un no visas dvēseles un ar visu prātu un, un ar visu spēku, bet otrs mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Tālūk, um, jā, vēl joprojām šis mīlestības um, bauslis nav atcelts, uh, nav nekādā veidā mazināts, um, man es tā mīlu arī teikt, nu, uh, evaņģēlijā mums nav uzticēts uzdevums visiem tagad būt par tiesnešiem, bet visus mīlēt un tiesāšanu atstāt dieva ziņā. Atvērtība konkrētā mīlestībā cilvēkam, pret kuru jāizturas kā pret otro es, pat ja tas ir ienaidnieks, tātad jāizturas pret cilvēku kā pret sevi, tā skaitā ja tas cilvēks, ja šie cilvēki, e, kā šeit ļoti spēcīgi e, tiek teikts, ir ienaidnieki. Mums nav uh, un teikts, ka tev ir jāizšķir, kurš ir pelnījis mīlestību, kurš nē, bet mums ir jāmīl. Ir cilvēcīgi, protams, ka tas nozīmē, ka visādi būs, un ja kāds ļaunu vēlu un, un dara vēl jau vairāk ļaunu, protams, ka eh, tas ietekmēs arī to, kā es izturēšos, un tas nav, nav tāds naivs, eh, naiva kaut kādā ziņā izpratne, bet, eh, bet tiešām izvērtējot un, un saprotot, ka ja es nevaru izrādīt tādu mīlestību, uz kur es esmu aicināts, vismaz es varu varbūt tās izvairīties, būt par ienaida cēlāju, nu, kaut kā varbūt tās tāpat var paskatīties uz šo lietu. Bet, jā, cilvēki iekšienē sakņojas veltīšanās taisnīgumam un solidaritātei un tādas sabiedriskās, ekonomiskās un politiskās dzīves veidošanai, kas atbilst Dieva iecerēji. Cilvēki iekšienē sakņojas veltīšanās taisnīgumam un solidaritātei, kas ir spējīgi veidot sabiedrību ekonomisku uh, politisko dzīvi atbilstoši Dieva iecerēji. Viņš mūsos ir ielicis šos um, um pamatus, taisnīguma, solidaritātes pamatus, kas man šķiet, kad mums visiem, um, nu vai lielai daļai uh, šķiet pat ļoti nu, spontāni un, un pašsaprotam, un es domāju, to mēs varam arī novērot, tīpaši tais brīžos, kad tiešām uh, tiek piedzīvota kāda liela nelaime. Nu, šobrīd eh, centrāla Eiropā plūdi un, un eh, tā eh, vērot, kā cilvēki šobrīd, protams, pārdzīvo to, bet kā arī vienojas, lai atbalstītu viens otru un, un, un stiprinātu. Tas pats attiecas arī uz tik lielām traģēdijām kā karš Ukrainā, nu jā, Izrēlā, daudz viet citur un daudzas citas, pat varbūt tās arī netik globālas uh, lietas. Latvijā mums bieži vien, piemēram, mēs redzam, kā mūsu uh, sabiedrība um, atveras vai kļūst tāda iecietīgāka uh, tad, kad nu, ir kāda tiešām liela vajadzība, veselības problēmas, kuras uh, nevar šeit uz vietas atrisināt, vai nav naudas, lai tās atrisināt, vai un kā cilvēks saziedo, lai varētu. Nu, viss tas liecina par, par to, par ko e, šobrīd lasam, kad e, mūsos ir, kā šeit tiek teikt, cilvēkā iekšienē sakņojas veltīšanās taisnīgumam un solidaritātei ka tas ir ielikts mūsos, savā ziņā gribas tā teikt, ielikts mūsos, nu, jaudzināts ne, un izkopts mūsos, un to arī novērtēt, um, novērtēt un, un, un ļaut, lai, lai tas ir tas pamats, uz kura tad mēs arī varbūt tās būvējam un veidojam savas attiecības um, arī tādā sociālā līmenī. Uh, Ejam mazā muzikālā pauzītē, atgriezīsimies pēc tam, turpināsim arī šo um, dienas katehēzi. Ja tu gribi iesaistīties, rakstī ziņu 266 77 272 vai zvani 679 691 31. No debesīm sākas viss tas, kam sākties lēms, un es spārni šo sapni nosargā. Viens zvaigznes un klusums par lieciniekiem kļūst, bet laime, kas sirdī, lai nekad neizkūst. Ceļ pat apņemies uz mums. Kā debesu pērle ir tava mīļā sirds, un dvēsele mana tev klusi dziesmu dzied. Es ieklausos vēļā, tas daudz ko pateikt var par mīlu un naidu, kas mūžam visus skar. Cerība neizgaisnīt tu, ticība apņem visus mūs. Cerība neizgaisnīt tu, izgaisti tu. Ceļ visus mūs cerībā. Ticībā. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, priesteris Jānis šeit un dienas katehēzē runājam par baznīcu sociālo mācību un tās pamatiem, īpaši runājot šobrīd par um, teoloģisko pamatu šajā mācībā un to, kādā veidā tad um, nu, ticība vai, teiksim, tā teoloģija um, liek aizdomāties par uh, kaut kādām lietām sabiedrībā un uh, kā aicina ar būt aktīviem sabiedrības um, līdzdalībniekiem, nevis ehm, nu, nošķirties no tās. Um, nu jā, un, un šobrīd um, kāda būtiska tēma, par ko liek aizdomāties um, baznīca, varētu kāds padomāt, nu nekas jauns tas nav, tiešām nekas jauns tas nav, bet tas ir grēks un nepieciešamība pēc jaunās radības, jeb pēc atjaunošanās, tādas pārveidošanās, iekšējas pārveidošanās, uz ko uz kā mēs tad varam arī veidot šo jauno cilvēku, jauno sabiedrību, ja tā varētu teikt. Nu jā, un kas te šeit tiek teikts? Personiskā un sabiedriskā dzīve, tāpat kā cilvēka darbība, pasaulē vienmēr ir grēka apdraudēta. Grēks ir tas, kas apdraud, nu jā, bet negribas arī to padarīt kā tādu bubuli, kas ir ārpus mums, vai ne, tā ir, nu, grēka, grēks arī mūsos, mūsos pašos. Bet, bet ir bet, Jēzus Kristus ciešot par mums, ne tikai rādīja mums piemēru, lai mēs sekotu viņa pēdās, bet arī pavēra mums ceļu, lai tad, ja pa to ejam, mūsu dzīve un nāve tiktu svēdarīta un iegūtu jaunu jēgu. Citiem vārdiem, jā, mūsu, mūsu cilvēcisko, sabiedrisko dzīvi uh, diemžēl, diemžēl ievaino mūsu pašu eh, grēks eh, un apdraud eh, mūsu gan personisko, gan arī um, sabiedrisko dzīvi. Taču tas tā nav, tam tā nav jāpaliek. Ir Kristus nācis pasaulē, un viņš arī dāvā šo pestīšanu, viņš nes šo uh, pestīšanu, un ja mēs ejam um, pa šo ticības ceļu, mm, pestīšanas ceļu, uh, tad mēs varam iegūt jaunu, jaunu jēgu, dzīvē jaunu jēgu, un, un tā var tikt pārveidota, svēdarīta, kā šeit tiek um, teikts. Nu jā, kā jau es saku, tā nav um, īpaši jauna um, atziņa, un tomēr, manuprāt, ik pa laikam tā vērts, lai atgādinātu, lai no, izceltu to un liktu aizdomāties – Un bieži vien varbūt tās, jā, bieži vien varbūt tās mēs domājam par grēku, mm, ir īpaši, ja esam jau ilgstoši eh, katoļi, tad varbūt tās mēs aizdomājamies par grēku tikai tādos, nu, piekdienu gaļu ēdu, eh, svētdien neaizgāju uz baznīcu, eh, nozagu, noslapkovoju, mani, un tas, lai arī ir lietas tomēr, uh, Protams, kad es domāju, ka ne visi mēs e, nec zogam, nec arī slepkavojam, un gaļas ēdienas piekdienā, jā, tas viss tad drusku tāds pārvēršas, tāds banāls un, un, un, un, un jā. Bet e, es domāju, tīpaši, kad mēs sākam runāt jau arī par šo sociālo mācību, runāt par šīm sociālajām attiecībām, tad varam arī pamanīt, ka ja mums izprast to, kad tas nav tikai par, par gaļas neiešanu vai ēšanu vai svētdienas apmeklēšanu un, un tādām lietām, ka tam ir drusku dziļāka jēga arī, ja tā varētu um, teikt. Un par to mums ir jāizdomojas. Tāpatās kā jāizdomājas, ka ir arī grēka tāda sociālā dimensija, kas uh, ievaino visu sabiedrību, gribas teikt visu uh, arī pasauli, un arī šajā ziņā mm, par to mums ir jāizdomājas. Nu tālūk, jā, bet eh, šāds ceļš tiek pavērts ne tikai kristiešiem, šī pestīšanas ceļš, eh, jaunas jēgas ceļš tiek pavērts ne tikai kristiešiem, bet visiem labas gribas cilvēkiem, kuru sirdī neredzamā veidā darbojas žānestība. Tātad eh, <clears throat> mēs, mēs neesam mums nav privāta tiesības uz, uz Dieva žālistību. Tā darbojas, eh, eh, kā Dievs mm, grib, eh, vai ne? Un, un, un šī, šī, šis, šis jaunais ceļš, ja tā viņa varētu nosaukt, ir tiešām mm, Dieva dāvāts ceļš, kas ir pieejams ikvienam labas gribas cilvēkam. Tālāk jo Kristus miris par visiem un cil cilvēka augstākais aicinājums patiesībā ir viens, proti dievišķis. Tad mums jāatzīst, ka svētais gars visiem dāvā iespēju dievam vien zināmā veidā būt vienotiem ar lieldienu noslēpumu. Jāatzīst, jāpieņem mūsu ticībā arī tas, ka jā, dievs, dievs ir um, tas, kurš, kurš vada mūs un kurš arī um, uzņemas, ja tā varētu teikt, atbildību uh, par uh, mums. Un pat ja mēs to nevienmēr izprotam un saprotam un apzināmies, bet uh, mēs nevaram arī uh, tā gluži ierobe, ierobežot Dievu. Un, protams, te atkal vienmēr tā, tā spriedze ir uh, par uh, to, nu, nu, jā, bet paznīca māca, kad uh, Eh, mūsu, ka katoliskā baznīca ir eh, vienīgā patiesā, pilnīgā baznīca, vai ne, un kā to daudzas citas konfesijas visdrīzākais <laughs> māca, eh, un kā, kā tagad tad saprast, un kā, vai viss ir viens, vai tomēr, tomēr ir šīs atšķirības, un, um, nu jā, nu, es domāju, tas arī ir tāds izaicinošs jautājums un problemātika, ar kuru mēs īpaši dzīvojot tik ļoti uh, Ehm, konfesionāli un varbūt tās var teikt arī reliģiski dažādā sabiedrībā un, un mēģinot veidot šīs savstarpējās attiecības, atrast to kopīgo pamatu, uz kā balstīties, lai varētu arī pārveidot šīs sabiedrības struktūru, un šeit es domāju, ir piemēram mēs eh, Latvijas eh, kontekstā atrast to vienojošo, kas tiešām var palīdzēt eh, pārveidot. Eh, tas, tas, tas ir jā, izaicinājums, pie kā ir jāatgriež un jāatgriež, lai tiešām varētu um, meklēt labākos risinājumus. Ar Dievu palīgu laikam jāsaka tā, vai ne? Thank you. to, tu nieku to nezaudēt. Bet lieki cerēt uz lietām saistošām, kas acu mirklī to pagaistošām. Tāpēc priecājos, ja man diena, kura laimīga. manai vienai. Dievs ir cerība mūžīgā, Dievs ir cerība, mana cerība. Dievs ir cerība manai dienai, Dievs ir cerība mūžīgā, Dievs ir cerība, mana cerība. atklāj to. Dievs devis ir prātu, ņem un izmanto. Dievs devis ir dzīvi, dzīvi mūžīgo. Ceri uz Dievu, mūžību iemanto. Tāpēc priecājos! atsaucu es. Dievs ir cerība manai dienai, Dievs ir cerība mūžīgā. Dievs ir cerība, mana cerība. Dievs ir cerība manai dienai, Dievs ir cerība mūžīgā. Dievs ir cerība, mana cerība. ir cerība manai dienai, Dievs ir cerība mūžīgā, Dievs ir cerība, mana cerība. Dievs ir cerība manai dienai, Dievs ir cerība mūžīgā, Dievs ir cerība, mana cerība. Dievs ir cerība manai dienai. Dievs ir cerība mūžīgā. Dievs ir cerība, mana cerība. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien! Šeit es, Priesteris Jānis, un atpakaļ dienas katehēzē eh, runājam par eh, baznīcas sociālo mācību un eh, cilvēka, jāsaka tā, lomu, vietu šajā mācībā, bet arī par to, kā uz kādiem pamatiem ir būvēta un kā teoloģiskiem pamatiem ir būvēta šī mācība nu, tā vismaz es priekš sevis uh, saku, un jā, sākam lasīt arī par to, kad ir tāda lieta kā grēkā klātbūtne mūsu gan personiskā, kā arī sabiedriskajā, sociālajā sfērā, un kad uh, tam nav jābūt noteicošam, bet gan pestīšanas vēstī, kuru Kristus mums ir nesis, un pestīšanas ceļam, ko viņš mums piedāvā, un jā, vien mēs izvēlamies brīvi tam sekot, tad ir arī iespēja jaunai, jaunai pārveidotai dzīvei, taiskaitā arī sociālai dzīvei, uz kā mēs varam tad būvēt šo jauno politiku, jauno ekonomiku, jauno sociālo struktūru. Bet lasot un pārdomājot vēl arī par šī grēka klātbūt, manuprāt, ļoti, ļoti uh, spēcīgi eh, tiek runāts par to, ka mums ir nepieciešama šī iekšējā pārveidošanās, lai vispār varētu arī tālāk šī lielā sociālā eh, struktūru pārmaiņa eh, notikt. Nu, kas šeit tiek teikts? Cilvēka personas iekšējā pārveida tā, ka viņš arvien vairāk atbilst Kristum, ir būtisks priekšnoteikums tam, lai viņš patiesi atjaunotu attiecības ar citiem cilvēkiem. Tieši tā, cilvēka iekšējā pārveide, ehm, cenšoties aizvien līdzināties Kristum, ir priekšnoteikums tam, lai varētu ehm, notikt atjaunošanās attiecībās ar līdzcilvēkiem. Tas atkal šķiet tik ļoti pašsaprotami, ka ja, <clears throat> ja cilvēks nav um, brīvs, ja viņš nav mierā ar sevi, ja ir uh, varbūt pazudis, ir stresā un, un uh, rūpēs un raizēs mm, nogrimis un, un pārņemts ar vis, visādākām problēmām, varbūt tās pat naidu pret līdz cilvēkiem, protams, kad nevar notikt nekāda atjaunošanās, bet, uh, lai tā varētu notikt, mums ir um, jāpārveido uh, katram pašam sevi pēc Kristus tēlu un līdzības, un tā ir tā iekšējā pārveidošana, par ko uh, tik daudz un bieži baznīca runā, arī citas reliģijas, tā skaitā runā par šo iekšējo pārveidošanos, kas ir um, pamatu pamats. Un tad tiek teikts uh, sekojoši. Tādēļ ir jāvēršas pie cilvēka garīgajām un uh, morāliskajām spējām un no personas jāprasa nepārtraukta iekšēja atgriešanās, lai panāktu sociālās pārmaiņas, kas viņam patiešām nāktu par labu. Tas, ka cilvēkam vispirms vajadzīgs sirds atgriešanās nekādā ziņā viņu neatbrīvot, bet gluži pretēji uzliek viņam pienākumus rūpēties, lai sabiedriskā dzīve noritētu atbilstoši taisnīgam eh, normām un lai veicinātu labu, nevis sliktu tās nevis liktu tam šķēršļus. Nu jā, tā tad eh, ļoti eh, spēcīgi, vai ne? Tātad jāvēršas pie cilvēka garīgajām un morālajām spējām un jāprasa šī nepārtrauktā atgriešanās, nepārtrauktā atgriešanās, eh, lai, lai varētu tiešām notikt šīs pārmaiņas, vai ne? Uh, Es tā domāju, tas nebūtu nav tāds vienkāršs uzdevums, kas ir uzticēts, un, un kāds varbūt tās varētu arī prasīt, bet kā to darīt, un kā panākt šīs iekšējās pārmaiņas, un nu, varbūt tās atkal tā ļoti vienkāršoti, bet visas šīs garīgās prakses, kas mums tiek piedāvāts, arī ir kā tāds uh, līdzeklis, caur kuru mēs varam piedzīvot šo vajadzīgo iekšējo pārveidošanos. Tas, protams, nenotiek automātiski, nav tā, ka es aizēju uz baznīcu un tagad, nu, viss ir sakārtots un varu tagad laimīgi dzīvot un, un, nu, tā atjaunošanās notiks. Vajadzīga ir arī mana iesaistīšanās, arī šajā iekšējā atgriešanās, atjaunošanās, pārveidošanās procesā vai apzināti iesaistoties arī šajās, manuprāt, garīgajās praksēs, vai tas būtu svētdienas svētās misas ap, apmeklējums, iesaistīšanās, varbūt tās pat arī biežāk, uh, Mm, eh, vai tas būtu ar kaut kādas personīgās, individuālās lūkšanas un garīgās prakses, meditācijas, rekolekcijas, eh, ko mēs eh, apmeklējam. Tie visi ir arī nu, tādi līdzekļi, ar kā starpniecību mēs varam uzsākt vismaz, varam veicināt šo iekšējo pārveidošanos tik ļoti nepieciešamu un varbūt tās arī izkopt tādu, um, nu, jūtību pret arī tām jomām, kas, tiemžēl, dažbrīd ir atstātas novērt, novārtā, tad šis garīgums un, un morāla, morāli, un tā morālis tāda spēja uh, uztvert lietas uh, arī šajā, uh, šādā veidā, vai ne, um, nu ja, to visu, lai atjaunotu un lai piedzīvotu, mums ir jāieguldes arī šajā uh, ticības ceļā vai garīgajā, garīgajā dzīvē, ko mēs tā ļoti vispārīgi bieži vien uh, saucam. Uh, un jāatrod arī, protams, šis veids, es domāju, nebūtu nevienkārši tādā gadījumā, ja mums nepārtraukti jāsadzīvo ir arī ar uh, mūsdienu pasaules izaicinājumiem, gan dzīves ritma, straujo tempu un, un aizņemtību un, un un viss, vis, ko šis ritms varbūt tās arī izraisa tās, tās um, um, bažas un, un raizes un varbūt tās um, arī tās raizes par iztikas pelnīšanu un nodrošināšanu, lai varētu mierīgi izdzīvot un viss tas pārējais, kā jau ikvienam cilvēkam tas viss tik ļoti var pārņemt dzīvi, kad mēs varam arī pazust, aizmirst vai uh, Mhm. jā, nesaprast vienkārši, bet kā tad, kā tad rīkoties un, un beigu beigās arī nepievērst vērību um, šim mūsu, um, kā šeit tiek teikts, morālajām spējām un garīgajām spējām, kas ir tik ļoti nepieciešams, lai mēs varētu um, rast tādas dzīves orientierus. Un, protams, lai varētu um, nākt par labu tad šīs pārmaiņas, lai varētu ierosināt arī eh, tādas lielākas izmaiņas eh, sabiedrībā, dzīvē. Jā, lai mēs varētu arī šīs struktūras, eh, par kurām runājam, vai par kurām vēl tā sistemātiskāk runāsim, uh, katehēzes eh, turpinājumos eh, vēlāk, ne, bet par ko jau ieskicēju, nu, ka šīs politiskās, ekonomiskās, eh, sociālās struktūras, kurām ir nepieciešamība, arī pēc tādas atjaunošanas pārveides, lai to padarītu aizvien taisnīgāku un solidarā, solidārāku struktūru. Nu, jā, pēc tā mēs ilgojamies, ceram un, un domājam, par to daudz runājam, bieži vien uh, paliekam tukšā, nezinot, it kā nezinot, eh, kā tad rīkoties, nu, jā. Baznīca par to jau runā kādu laiku un, un, un norāda, varbūt tās ir vērts arī ieklausītos, ieklausīties, um, um, kā teikt, baznīcā un kādreiz arī um, paņemt un atšķirt eh, kādus no šiem dokumentiem, lai tad redzētu un saprastu, kur, nu jā, par to runā un nu, ir, ir tādi orientieri, kas jau norāda uz šīm lietām. Nu jā, tālūk, es, es skatos vienkārši uz šo tekstu un domāju, varbūt tās ar to mēs arī šajā rītā beigsim un turpināsim jau nākošajā rītā, uh, paturpināsim jā par šo iekšējo pārveidu un nepieciešamību atjaunoties, lai varētu arī citas mm, uh, baidzīgās pārmaiņas notikt. Tiksimies tad jau nākošajā reizē. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!